wa Kiislamu na makhalifa waliokuja walionyesha hivyo mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam katika mwaka wa tisa alimtoa Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu aongoze msafara wa hija akamweka Sayyidina Ali akasome suratu Tauba bara'atun min Allah wa rasuli na unaiona sura yenyewe namna ilivyo haikuanza hata na bismillah kuonesha maneno yaliyozungumzwa mle ni maneno mazito mno mule mmezungumzwa siasa katika Uislamu namna gani serikali ya Kiislamu inavyoweza kufunga mikataba na dola nyingine na peke yake ni kiongozi tu katika serikali ya Kiislamu wakati ule alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam badala yake wakaja makhalifa ridwanullahi alayhim peke yao ndio wenye competence ndio wenye salahia ndio wenye mamlaka ya kufunga mikataba si kikundi cha watu si mtu mmoja mmoja yaliyoelezwa katika sura ile ni mazito Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akaeleza sharia za jihad namna jihadi ilivyo katika Uislamu hili ni jambo la kisiasa katika umma wa Kiislamu katika sharia ya Kiislamu sio kikundi cha watu au mtu mmoja mmoja watasema anyaniwe silaha bali ni khalifa na serikali ya Kiislamu ndio yenye mamlaka ya kutangaza jihadi ndio wenye mamlaka ya kutayarisha jeshi na mengi kadha wa kadhaa yaliyoelezwa mle misimamo ya Kiislamu siasa katika Uislamu misimamo ya Kiislamu dhidi ya ukafiri dhidi ya makafiri Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtuma Saidna Ali katika mwaka wa tisa akasome sura hii akaisome mbele ya washirikina wa maka waelewe nafasi yao nini katika Uislamu nafasi yao nini katika serikali ya Kiislamu Tabaan mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam siku kama ya kesho ya mwezi tisa manake wenzetu ni mwezi nane leo kesho ndio mwezi tisa ndio Arafa ndio hija yenyewe basi katika mwaka wa kumi Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hija yake hiyo hiyo moja ndio inaitwa hijjatul wadaa mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliongoza katika maneno yake hadithi eh, khutba ni ndefu mno aliyozungumza mtume sallallahu alaihi wasallam lakini maneno yake tunanukuu machache katika hutuba hii mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum ila an talqaw rabbakum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa msimamo anawaeleza waumini wafahamu hii ndio nafasi ya hija katika Uislamu ndugu zangu leo iko wapi hija nafasi yake hii iko wapi imebakia nafasi ya kiroho tu mtu ende kule akipata uwezo na akitaka akirudi kuonekana kavaa makashide yale kavaa kilemba anakuwa mtu tena dhalili kuliko vile alipokuwa mwanzo mtu mwenye nguvu zake akasema akasikika akatetea Uislamu akatangaza Uislamu akaamrisha mema akakataza maovu akatangaza dawa ya Uislamu akaueleza Uislamu kwa mfumo wa maisha ana mtu anabadilika anakuwa mtu mnyonge anakuwa ni kwa sababu ile dhima ya hija iliyoelezwa na Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani practice mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoitekeleza mtume sallallahu alaihi wasallam imeondoka leo huyu khabithi aliyokuwepo huyu MBS Muhammad bin Salman country mwana wa mfalme angalia namna alivyoifanya Saudi Arabia leo wewe unadhani kweli ataweza yeye bila shaka hawezi kufanya hayo wala hawezi kuruhusu umma wa Kiislamu kujadili matatizo yao katika kipindi kama eh, katika kipindi kama hiki cha Idha hiki ndio kipindi cha kuonyesha msimamo wetu wa Islam leo angalieni hali zetu ndugu zangu wa Kiislamu tizama damu yetu ilivyokuwa nyepesi mno ilivyokuwa thamani basi haina thamani very cheap kila kwa hala juzi tumeshikia tumesikia India imeondosha ile status ya Kashmir Kashmir ni ardhi yetu Islam. kidogo ilikuwa inaipa status ile wanaoita self autonomy yani mamlaka ya kindani lakini sasa wameondoa kwa hiyo mia filmia ipo chini ya makafiri wa Kihindu wa Kiindia hapa tunapozungumza katika hutuba hii sasa hivi wangapi washakufa waislamu katika Kashmir Kashmir ni ardhi yetu waislamu leo angalieni yanayotokezea katika nchi ya Yemen tunakufa sisi waislamu angalieni anayotekezea katika Turkmenistan katika Uchina ya, ya, ya, ya, ya mashariki Ughur kabila la Ughur namna gani china wanaodhalilisha ndugu zetu kule mpaka funga hawaruhusu wanawake hawaruhusu kujistiri mtoto mdogo kukamata mashafu Qur'ani ya mtume ya Mwenyezi Mungu ya muumba wetu haruhusiwi waweka katika detention milioni nzima kwa kisingizio eti wanataka kujitenga sijui ugaidi sijui ghasia gani za kipumbavu kwa hiyo wanawapiga wana brush wanawasogeza katika u, katika utamaduni wa kichina lakini ndio hivi basi hapana hawa ni kwa sababu tu ya Uislamu ay yakulu rabbi rabbuna Allah ni kwa kusema tu Mola wetu ni Allah subhanahu wa ta'ala na dini yetu Uislamu na tunautaka Uislamu wetu yanayotokezea katika nchi mbalimbali Afghanistan yanayotokezea katika Central Africa yanayotokezea katika miji yetu tulokuwa nayo na sehemu nyingine kadhaa ndugu zangu yanayotokezea Syria hii ndiyo hali yetu hii umma wa Kiislamu Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema inna jima'akum hakika damu zenu waislamu wa amwalakum na mali zenu waislam wa a'rafakum na heshima yenu waislam haramun alaikum haya ni mambo matukufu kwenu ni haramu imbiti ni haramu ku, ku, kunajisiwa ni haramu kuchupwa ni haramu kuua damu ya muislamu aliyokuwa hana hatia hata simu aliyekuwa muislamu ni haramu tena makosa makubwa mno kumuua bila ya hatia leo tunaweza kuyazungumza haya Muhammad bin Salman hawezi akayazungumza haya hata na babake mfalme Salman hawezi akayazungumza haya wala hawezi akatoa ruhusa haya kujadiliwa tukajadili wapi ndugu zanguni kwa hiyo hatima yake ndo tunaona ndugu zetu Mwenyezi Mungu awajalie hija kabuli lakini tunaona hali tu walizokuwa nazo tunaona umma mzima baada ya kurudi hapa ndugu zetu mabadiliko hakuna wakati ile ndiyo senta ndiyo ndiyo roho yetu ile ndugu zanguni tukaoneshe wapi msimamo wetu umoja wetu uko wapi nguvu zetu ziko wapi kama si hija kama si katika arafa Mtume صلى الله عليه alipompeleka Sayyidina Abu Bakar na Sayyidina Ali radhiallahu anhu wakatoa msimamo huu mwenyewe Mtume صلى الله عليه katufundisha hivi Mwenyezi Mungu kaeleza katika suratul Baraa Ndugu zanguni hii ndiyo siasa yetu katika Uislamu sio siasa ya kina Machiavelli sio siasa hii ya kizungu ya secular capitalism na democracy ambayo imekuja ikachafua ulimwengu angalia leo vita kila aina ni kwa sababu ya siasa hizi mpaka huku kwetu tunakumbuka yaliyotukumba katika migogoro na mizozo na yanaendelea hivi sasa kwa sababu ya hawa ya wazungu waislamu sisi tuna utaratibu wetu wa maisha tuna mfumo wetu wa maisha tuna siasa zetu ndugu zanguni huonekanwa katika matukio kama haya katika mimbar kama hizi za Ijumaa katika hija na katika matukio mengine sha'air za Uislamu اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز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 أنت التواب الرحيم اللهم سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين قبر نبيك محمد الكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من قصدنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم من قصدنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم من قصدنا بسوء وقصد المسلمين والإسلام بسوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ضع ضع الكفر دكدك سندا وشتت شمله واقطع مددا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم, يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة